Cumugani gacamugani Harabaye ntihakabe Apfimbwa n'imbeba Hakiri inka n'abagabo Cumugani mugani Ni ikiganiro cy’imigani n'ibitito kuri radio Isanganiro Cumugani gacamugani Ni minsi yose kuwa kane isaha zitatu n'igice z'ijoro imigani n'ibitito muteramanye na Enese Pablo wa Jwabu reka ngushimire ko bandanya gukurikirana radiyo isanganiro kaze muri ka kanya isanganiro guharira k'imigani n'ibitito uyu munsi mu gice cya mbere duteramira ku mugani wa nta bugabo bw'abagore naho mu gice kigira kabiri kigizwe n'ibitito jean bosco ntakarutimana aduteramisha mu gitito cya birindi ivuga nsubire ngo ikaze umugani gacyamugani ruriya abandi rutakwibagiye hinge ndabacira umugani w'ikamugani n'abazova ikamugani bazosanga ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani harabaye ntirikabe hafi imbwa n'imbeba hakiri inka n'ingoma umwami n'abagabo mu kiganiro eh, cy'umugani gacamugani Eh, muri joro muri kumwe na alexine y'umwungere eh, niga muri kaminuza Burundi, mu gisata cy'icyongereza eh, nkaba mvuka ku mutumba mwarusi ni zone muhweza komine rutovu aha turi mu ntara y'abururi navuga uyu munsi rero duteramira ku mugani witwa nta bugabo bw'umugore Navuga uyu mugani rero wewe cyangwa jewe ni ukubibaza ntimbega ni kubera ko abagore abapfasoni usanga nko mu rubanza badahabwa ijambo kanini nko mu gufata intahe muri bimwe twita gushikiriza urubanza ugasanga umugore ntahawe intahe ngo ashikirize ibyo abashinga ntabihweje ibi rero ngo byamyeho kuko uh, si iby'ubu no ku ntwari ya cami byariho ni ukuvuga uyu mugani rero uratubwira iyo byavuye kugira ngo umupfasoni eh, akumirwe birafise icyo byavuye ko nuko rero uyu mugani nk'uko nababwiye eh, witwa nta bw'umugore nuko rero ngo aho hambere hahise habaye umugabo rero yari atunze ibintu byinshi rero umunsi umwe arabwira umugore wiwe ati jewe ngomba ndakurage ubugabo umugore nawe ati neza cyane arabyemera umugabo rero aramubwira ati ibyanjye byose ndabiguhaye ubigabe uko ushaka noneho wa mugore atangura kugabira inka abo bikundanye bose ariko umugabo rero arabwira umugore we ati zana urutakare ntega amasunzu atatu urutakare rero ngaha ndabibutse ko batadaca ari cyo ni ugwembe rw'ubu rw'ubu tubwita ugwembe ariko aho hambere hahise ngo rwitwe urutakare aramubwira rero ngo amumwe umutwe wiwe ariko asigaze amasunzu atatu rimwe mu ruhanga irindi ku nkogoti n'irindi mu musaya wa mugore rero abigira guno ahegeje rero abaza umugabo ati yamara mbwira amazina y'ayo masunzu yawe ndayamenye umugabo rero aramubwira ati rimwe ryiyitwa mwami ntavukana irindi ryiyitwa umugore ntagira umutima irindi ryitwa hoba abagabo mwumva ayo mazina yose arafise insiguro yayo ariko ahejeje kumubwira gutyo aramubwira ati wibuke ko nakuraze ubugabo ntihaze hagire uwo ubibwira umugore arabyemera hanyuma rero umugabo agenda ibwami muri aza hambere yahise ko abagabo bakunda kujya gushengera ibwami aragenda ashyitse ibwami kandi bwami ndabibutse ko ugiye kuraba umwami utashoboye kumubona hariho abantu ku irembo bitwa inshoreke abatoni niwe wabanza gucako ashyize ku irembo rero ahasanga umutoni aramubwira ati ndatanze bwakeye ibwami ariko wa mutoni rero abanza kujya kubwira sebuja ariwe mwami amubwira ati hano haje umugabo afite amasunzu atatu rimwe mu ruhanga irindi mu musaya irindi ku nkogoti ati nonagize ngo aratanze bwakeye umwami ati ntarengane no mu kigo umwami kumbure yari yicaye mu kigo umutoni yaramubwiye ati renguka none rero aragenda ashika inyuma mu kigo barazana intebe umwami arabyagira rero baza bamuga bati mbega shaho uvaho ukajyahe nawe ati mva mu gihugu cyawe ku musozi munaka ku mushinga ntayo naka ni ukuvuga aho hambere hahise umusozi wose waba ufise nk'uko noneho bimeze waba ufise umushinga ntawe utwara baba bamuzi umwami yaba amuzi yabategeza kandi kubuzi abantu utwara ntamubaza ati mbega sha ayo masunzu atatu mbona yitwa ngo iki wamugabo ati sinshobora kuyakubwira kuko wonyica ko murazi yuko harimo irivuga ngo umwami ntavukana kumbure yagize amakenga ko yapfa byumva nabi umwami rero aramubwira ati umunsi nzoyarota nkayamenya nzokubwira iki nawe ati uzoca zose. niba umwami aho hambere ndabibutse ikindi umwami aho hambere yaba afise umupfumu rurangiranwa amurotorera ibintu agomba kumenya kandi ngo byarashika kumbure rero yari kuza kwikora ku mwami nako ku mupfumu akamurotorera amazina y'ano masunzu umwami nawe ati nanjye ntayamenya nzoguha umwigeme wanjye n'igihugu wa mugabo rero arikebanura umwami aca atuma ko umushinga ntahe nkuko nababwiye yaciye atuma ko umushinga ntahe atwara wa mugabo kuri wa mutumba aramubwiye ati niba ubona ujya mugabo atari muhira zoca urengutse ujya mugore wiwe azi ngahe iwanje nuko rero wa mugabo ashafata ajya kudandaza maze ubwiye kudandaza aho abafata ingendo za kure wamushinga ntahera acabwira wa mugore wiwe ati renguka ibwami nuko arafasha akayira n'ibwami ashyitse baramuzimana ibifungugwa n'ibinyobwa kandi ngo yicaye hamwe n'umwami n'umwamikazi kandi banywa bimwe bajya bimwe nuko rero mu nyuma baramubaza bati mbega ajya amasunzu ujya mugabo wawe yitwa ngo iki nawe uwo mugore avuga ati jewe ntayo ntayoze yitwa ariko ngo babasha kumuha inzoga nyinshi mu nyuma rero ngo yatanguye kuboregwa bashaka bakamubaza ashaka ikibazo tubwira amasunzu y'ujya mugabo wawe nawe wa mugore acahira ku murongo ayavuga yose ni ukuvuga murumva ko yayavuze kubera ko yari yamaze kunywa inzoga zimurengeye umugabo rero harageze igihe aragaruka aratahuka wa mwami rero aramenya ko wa mugabo yaje aca aramurengusa kandi numva yuko aramurengukije kugira ngo amucize kuko ya mazina yari yamaze kuyamenya ariko wa mugabo rero imbere ko bamucize nk'uko byari bari babisezeranye n'umwami abanza kuvuga amajambo akurikira ati umugore nta jambo abashinga ntahe nabo bari ngaho barumva yuko uwo mugore kumbure yari azi icyatumye uwo mugabo anyegeza ayo mazina y'amasunzu kandi birumvikana ko n'uwo mugabo bashamiye ko yari yamubwiye ko atuvuga n'amazina y'amasunzu yiwe abashinga ntabe bari ngaho baramenya ko uyu mugore amenya ibanga mugabo urubanza ntibwari gusiba kuko byari amasezerano umwami yategeza kwiyicisha uno mugabo ni ukuba mugabo ariyicwa kuva icyo gihe abaganga baciye batangwa kwinuba abapfazone babo bibaza ko igihe cyose bazabatumira mu rubanza bazo zaramena amabanga y'urubanza nuko rero icyo ntuhahera ntuhahera uno mugore byananiye kugumya ibanga maze gushyika n'ubu akaba yarakwegeye abandi bapfasoni n'ubu mbere bwiye kubiraba abenshi eh, bakaba badashobora gufata intange bashikirize urubanza hamwe hamwe henshi mbere mwakurikiranye umugani neza murumva imvo n'imvano y'igituma abapfasoni badashikiriza nko mu rubanza bafise intahe none ko umugani ugana akariho inyigisho yoba ari iyihe kuri umwe umwaka eh, eh, ukurikiranye neza harimo nk'inyigisho zibiri iya mbere harimo no kwita kugumya ibanga kugumya ibanga ari nacyo gikomeye cyane uyu mupfasoni iyo akaza kugumya ibanga kumbure n'aya mango abapfasoni bose baba baca urubanza bafata intahe bakihweza urubanza niyo niyo abagabo babo atariho baba bari nawe murumva byamunaniye kugumya ibanga bituma mbere eh, bigira n'ingaruka ku bapfasoni bose bareshyeho icyo gihe mbere bikwegera n'abubu ah, inyigisho ya kabiri ah, ni ukwita nayo nyine ihambaye murabona yuko uyu mupfasoni mbere ubwa mbere akimubaza amazina y'ano masunzu ya y'uno mugabo wiwe yaragerageje kwihagarara ko ah, aranka kubivuga mugabo mu nyuma yamaze kumuha inzoga zikwiye mbere ni ukwita zirenze yavuye amena ibanga aha tugaruka hahandi abarundi bati uyinyoye uribuka kwigerera mwumva neza ko uh, no gufungura ukarenza cyangwa kunywa ukarenza birafite ingaruka byatumye amena ibanga kubera izi nzoga nyinshi yari yanyoye mu bitoki bicika ibikomokomo mu masaka acika ibinofa Aine ka marume kati me ati vyira mvyiruke igitito kuri radio isanganiro data ashinze agacumu kumbuka ati mwana wanje niwasimbuka agakora ku bugembe uzoba warakuze ndasimba ndagakora ku bugembe ati nuko mwana wanje warakuze aho hambere hahise harabaye umugabo n'umugore umugabo yitwa ndorere umugore nawe akitwa muhozakazi babyarana abana abana bane abana b'abahungu babiri n'abana b'abarundi babiri nyene aba bagimbi umwe yitwa ntamusoroma ubundi buname hamwe n'abarundi babiri umwe yitwa birindi n'undi yitwa karire k'inka uwitwa Birindivuga ivuga yari umwana yimana cyane ku buryo uko yari ameze n'aho yaba ari kagiye atawundi mwana yamusaba ngo amuhego ariko ibindi byose yari nuko akajya gukina hamwe n'abandi bana bamusabye ntabavungure na gatoya abandi bana bagashavura bamubwira ati bujya kwimana si byiza ariko bo abasabye bakamuha niko igihe kimwe rero bajya kuvoma kuvoma amazi ntabyita ngo ni gusamirana bagiha gusamirana rero barashyika ku mugezi abanza kwiyogera aroga arisiga hanyuma ndetse barakora n'ubuyeye bwabo kubera ko bari batamara bamaze umwanya muremure hama hageze kuduga bujuje imibindi yabo barikorera barataha ariko inkuru y'umwana isubira inyuma ubu birinde ivuga we yari yasize ubuno bwiwe ku ivomo ubwo buno mu bisanzwe tuvuga ngo ni budede cyangwa ubuyeye niko benshi babutse hanyuma rero bamaze kuyikorera aha bagiye ngira ngo nk'umwanya mutonya wabindi ivuga yirabye ku maboko asanga bwa buno ntabwo afise ntabwo yambaye akibuka ko yabwibagiye ku mugezi niko kubwira abo biri kumwe ati ni mu ntabare mu mperekeze usubire gutora bwabo n'ubwanjye ku mugezi ariko inkuru y'umwana isubira inyuma bari bagiye kuvoma ku muhingamo kubera ko bari batevye bwari buhwibiriye hanyuma amaze kubabwira ngo bamuherekeze nabo baranga bamubwira ati wowe wamurya ibyo uri kurajya utwima ati n'ejo bundi wamye urajya ubuke turagusegura twima ati nawe niwijyane hanyuma wa mukobwa agire gute atura mu bindi w'amazi atereka ngaho asubira ku umwotsi ashyitse ku mugezi asanga urusizi amahanga ruriko ririyogera mbere aratinya akiri kure mugana go ruramuhamagara ati girino aragenda ashika arabaza ati sogoko sogoko nagarutse isaha ati ntabona uwo ntore ati ngubu nabutoye ngo wakire akagomba gusimba kubwakira kubutora mugana go akabona ko rwagabira ibyo umufata agasubira agasubira ati sogoko sogoko ntabona uwo ntore ati ngubu nabutoye ngo wakire wa mukobwa ubwo bamubana kandi ntari buze guhamagara ba bandi koko badabishyikiye no muhira umutima amenyo arasimba ngo agiye kumwagira butore cya gisize imwe nacyo kica kiramucakira kimaze kumucakira cyari kifitiye igunira kica gishyira mu igunira kandi mugabana bwabo nayo yaba utoye kirabumuha kica kimushyira mu igunira rero cya gisize imwe kubera ko cyari gishonje kica gifata inzira gishyika ku muhanda wa mbere ko gutera akaririmbo cyangwa guhibongoza mu kintu rushashi niko tuvuga kivuga kivuga ngo birinde ivuga birinde ivuga vuga duhabwe wa nawe akishyura agahibongoza ati sinari birindi birindi ivuga twari tujyanye na ba munyana twari tugiye gusamirana maze butindi burahetse burankubira kigasubira kiti birindi ivuga birindi ivuga vuga duhabwe ati sinari ibirindi birindi vuga twari tugiye gusamirana twari tujyanye n’abamunyana maze ubutindi burahetsa burankubira hanyuma cya gisize muri bakagira ibyo kurya kikarya kikanamuhako kikamusubiza mu igunira bakagenda kigashyika ku muhana kigashyika ku wundi muhana ugira kabiri murazi ko igisizi kimwe cyari gisanzwe kirya byinshi cyane kigashyika ku muhana ugira kabiri kigasubira kugira kwa kundi nyine ndivuga biri ndivuga vuga duhabwe nawe agatera mu kajwi akahiburongoza ati sinari birindi birindi vuga twari tugiye gusamirana twari tujanye na ba munyana naza ubutindi buraheza burankubira akagira ibyo kurya kikagenda uraca urira uraca kibigenza kwa kundi nyene kibigenza kwa kundi nyene hama haciwe umukumu usigira gatatu cyagiye urugendo rurerure noneho ngaho agishyitse kwa inasenge wa wa mukobwa aho aho yari yabiwe hanyuma cyagisizemo gisubira kuvuga kwa kundi giti biri ndivuga biri ndivuga vuga duhabwe wa mwigeme nawe hari mu ikundi ati sinari birindi birindi vuga twari tugiye gusamirana twari tujanye n'abamunyana maze ubutindi uraheza urankubira wa inasenge yumva umenga aramumenye ati subiramo wagisize imwe twumva cyagisize imekiti birinde ivuga birinde ivuga ivuga duhahabwe wa muyigeme hako yumvise umenga arashyigikiwe avuga rwose n'akajya kumvikana ati sinari birindi birindi ivuga twari tugiye gusamirana twari tujyanye n'abamunyana maze ubutindi urahetse urankubira wayinasenge cya gisizi aho cyicara ku kirago ryaguniye ryacu akibwira ati soboko ati burya ndabona umenga urarushe wafashe urugendo rurerure kandi igihugu niyo ndarikubikire mbe ndarigushirira ngaha ndabaho ndarigushirira cya gisizi itego kubera cyari cyabonye ku mugoroba hari inka hari impene hari intama hari ibyo kurya nawe aho hose imbura ibyongera amanuka cya imwe cyicara ngaha inasenga ariko acaye ku bitaro rw'umwumwete abaza umunega wiwe kongere umutoza umugambi amubwiye ibyabaye nuko umugabe ni kumutoza ubwenge atira abanyahabona wa mu bindi watoboka ataba ari ugihereza kijya kuvoma atacyo burahindura uwo mwana ariyo hamucura ikintu ushyirayo nuko nayo inasenga aragaruka niko kubwira cya gisizi ati ati sogoko ati burya rero ndafite ingorane ati abana banje bose n'ibigaba ati abari basigaye n'ibigaba abandi baturukije inka n'inyana kandi urabona n'aho bagize gucura inyana bazizanye baca basubira gufasha abandi ati rero aturabe ndakugora iby'ukuri ati ndazi gukoresha umutama ko bigoye ati ndakugore untware aka kabindi kuva munzanire amazi hamangiye niko gusanga mpishije cya gisize imwe kiti kiti ibyo bita kiti nta ngorane mu bindi bagiye waba mu bindi kiwuterera ku rutugu ariko kubera ko wamima wava kirawutwara no ku mugezi kiravoma kirikorera cyumva kijovye umubiri wose kiratura gitaba abantu vy'ukuri bangoye bampaye mu bindi goye kuvomesha gishira ngaho gitangura kwiyumvira ingene cowukora uwo mu bindi kugira ngo ntumve gica umutoto gisasa indani gisasa imbere muri nyamubindi ariko mugabo n'undi ukakumva kuko umutoto ntari kuzibira amazi niko guteba ariko nawe wa inasenge rero yagombye nyine barakaba wa mwana aramukurayo arasubira aramubaza neza idonidi yavuka n'uwo ari we niyagiye wa mwana amugira ku muriri ibyabaye byose ubu nuko bayinaseye aca afata ibuye niriya atereka muri wa mufuko acishira cya gisizimwe kiza cyashavuye n'akantu n'ishavu gishya kimubaza ati urabona ingene wampenze ko mu bindi umeze nk'uko urambwira nshitse njyose wayinasenga ati ngenda gucanira agacanwa sogoko ubote ukamuwuke mugabo ati ndagufungurira turambabarira na jenabyo narinze sinakubwiye ko abana banjye ari bigaba ataho usanga barawumenye baca barinumira sinarinda bizanajya kuwumva cya gisize ntacyo kiti ndakubabariye nuko agiye imfungwa kiririra kiririra kiririra acongera kiririra uzi ubona ko kijya byinshi cyane asika ku rutaro cirenza asika ku rutaro cirenza nuko cya kirahaga none hagiha n'ubuki kirinywera kiriborereko kimaze kubiborereko niko kukibwira ati soko ati soko kutinze impano zisa n'izirangiye hasigaye ibyo bari ku mirimo nabo batarataha amacaga isizemo kitima ryagunira ryanjye siga amavuta inzira nuko akiterura ryagunira kubera ko cyari kiborero cyahaze ntikibuka no kuraba ibiriyo imbere gitera ryagunira ku rutugu kirigiye kiragenda uwo munsi kiririrwa ibyo kirarira ibyo kubera ko byari byinshi cyari cyariye cyahaze cyaborewe nuko bukeye cyumva inzara isubiye kugifata gisura kubwira ryagunira kiti birindi fuka birindi fuka fuka duhaga cyagunira ngo cwe kigasubira birindi fuka birindi fuka fuka duhaga ngo cwe cyagisizimo cidodoma kiti kandi usigaye uri n'amanyamakuru ati nta na kimwe kivuga nuko ubwiyobora ntukijyako kigasubizayo kiti birindi fuka birindi fuka fuka duhabwe kiti cyo kigasubira kiti birindi fuka birindi fuka fuka duhabwe ati wowe se ugufina ati kandi ukoresha avutse ati turihure cyagunira ngo cwe nuko cyagisizimo kica kiragenda kiryandika ahantu gisenya inkwi nyinshi kirasenya kirarunda ngaho agaca kiracana igicaniro gikwiye nuko gifata gifata amabuye kigira amabuye atatu nka kujya kuyishiga ishiga rya kera n'iryo kuba giteka ku ziko hama gishira igitereko kuryagunira kiracanira kiracanira kiracanira ko gicana murazi ko amabuye ahanini cyane cyane amabuye y'isara akunda guturagurika niyo ashubije kiracana kiracana gushikaho ryabuye rishyuha rwose hama iraturika rituritse rero ikigwa ku kuwundi nacyo gice kiraturika kirapfa sije naho yarahera birinde uvuga n'ubaga babwiwe ni hano rero ikiganiro kimigani gacyamugani cy'uno munsi kirangiriye reka ngushimire shimire nabo twateramanye mu kiganiro cy'umugani gacyamugani cy'uyu munsi urarahajyana mu migani n'ibitito mwari muteramanye na Ernest Pablo wa Joao cyari ikiganiro cy'umugani gacyamugani ikiganiro cy'imigani n'ibitito kuri radiyo isanganiro ugomba kutwunganira twakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatanu mirongo icyenda na gatanu canke kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatanu mirongo icyenda n'indwi